Loucura, loucura, tem que levar loucura. Aí, novinha, tu senta na pica que eu sei que tu aguenta. Ah. Nossa! Ah, ah, ah. É que eu fumei um baseado e minha mente ficou leve. novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Vai na frente da equipe, representa. Vai! Vai na frente da equipe, representa. Vai! Essa é da boi, caralho. Tô sentando novinha que eu sei que tu aguenta. Senta via que eu sei que tu aguenta. Eu fumei baseado e minha ah, ah. mente ficou lenta. Que chava, ah, bola, acende, traga. De chava, bola, acende. Traga. Que a brisa passa, faz fumaça, que ela volta e vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai. Que a brisa passa, faz fumaça, que ela volta e vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai. Nossa, caralho, parça, essa gruda na Uh, uh, uh. Fumei um baseado e minha mente ficou lenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Vai na frente da equipe, representa. Vai! Vai na frente da equipe, representa. Vai! Essa é da boi, caralho. Então senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Eu fumei baseado e minha mente ficou lenta. De chava, bola, acende, traga. De chava, bola, acende traga. Que a brisa passa, faz fumaça, que ela volta e vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai. Que a brisa passa, faz fumaça, que ela volta e vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai. Nossa, caralho, parça, sabe grudar mesmo. Uh, ah, uh, ah, uh. Ah. Ah. Carai. Carai. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Depois que já vi, solta a putaria. Você junto com as amigas. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Depois que já vi, solta a putaria. Você junto com as amigas coisa. Amiga, me segura, pelo amor de Deus, eu tô muito louca de balinha.